kerim. Tabi dve derbarede ev rastya sistemi e, girin gibi faham kirin. Bu girin ge em bigiyecim ve kanaati. Yani azadiya heyi, azadiya nisbi em sorgulama bikin. Ve evveya jî e, ruve ditir e medalyone koletiyeyi e, pe kanaat binin bir bir şekli ancak tekuşineki azadiye e, peş bikevin. Tekuşineki civaki dibe derbarede به حرکت فمینیست رو ام نابن یک هر چقاسه فمینیزم دی تکوشینا جواکی ده خودی رول ده به تایبتی لدیجی سیستمی لدیجی سیستمی هیزکی رخنه پیش خسته به فقط دی درباره چاره سریه ده ام نابن یک سبب ve ev feminizm mesela azadiyet zemine cins dedikre dest betir cinsiyetçi cins esas digre dibin navê parastina jinê de aslında e, alana xwe îfadekirinê a civakî li pêşiya jinê digire yani jivin jinê hepsi çerçevak edik e, meydanê jiyana civakî dîtir li pêşiya wê digirin e, fakat nezikbûnê me wek hereket bêtir em civakbûnê esas digirin e, û yani de, de serastkirina civakê ser esası vek heviyad navbera jin û merdin û jin wek özne tabî xwe bixwe karibe e, xwe îfade bike wek me cara derbas bûyê jî got îdeolojîk ekonomîk kültürel huner ifade bike û ev mafi ifade îfadekirinê bi peymanê civakî bên garantîkirin ya jî bên parastin Tabi malbat drojilata navîn de devleta biçûk ji bo ve devlet xwe malbat edî idare kir xwe malbat edî meşan yani ilk devlet malbat malbata yek alî e, demek me bahsa devletê kir me got devlet encamê ortakbûyîna şebeka çıkaray yani encamê şirket devlet aslında şirketa tevle, tevlebuna otoritayı iktidaray ilk iktidar malbat malbata ser esası hakkı bav hakkı zlam hati çekirin. Yani malbata yek ali. Ne malbata yek ali çi? Yani mesela Arabi bejin aile uhadi. İcar aile ne uhadi ne ayek yek ali. Türkçe çağatı gotun nizam. Yani malbata ayek ali. Malbata yek ali çi? Malbata te de iktidar, de dest merdey, dest bavdey ve malbat vak mülk dedi tinjere. Diseri dijin te kapat kirin tamamen tabi meri mülkü serbi esası mafeveyi hareket tun irade tun nesle mer çedike yani dehelik zarı vi çebibin o ligori vi evke namusavit parezi o her tişti vit parezi bu evet rojilata navin de bejin direnge kuştun ajine hele yek jin kod kujish bu şerefa mer bu parezi mer jinet kuji disaj bu şerefa hop yani Mesela ana amdı bilsin jim kuanti hardık, çima kuanti hardık. Gelek ciya kuanti hardık. Belki yine krize civaki şey hebin ama gelek cara, juboy gicara ki mesela dervel hortek inarayıp hev durken yani. Be hasyanı kot kuş. Juboy çi kot kuş. Juboy kuana, nav be serve, خرابی به سروی جبوی خو نکش جبوی برای خو جبوی باب خو جبوی شرف هم پارس خود کش یعنی جبوی زلام خود کش او زلام جی جنت کش Qizavi şaştı gebkin, ligori hoşaştı tabi. Ligori vi şaştı, jinavi şaştı gebkin. Dukuji, jibo içe, jibo alem bejin erdehan namus. Ama meselen dikkat bugün, hinek işte pır tersen. Dibejin filan, yani jim fahişe. Fahişe içima, jibo gibi zilam artık iliyettik. Peki ev zilamek bir tek iliyettik içima godnek sernayı buydu. Jibo ve cinsiyet pariziya civaki duruşulatan avindi pır kuyru. Licemeje, emle binar mesela ana, emliler vermişti bin havalek biken mesela. Kahkaha kebarış. havalek İslam. Belki kim dikkat emek. Ama havalek bayandama kahkahayı bavişi. Em eşkere ne bin şi dile kod meret bin şi ve eçfedinak. Em numar runişti bin cader runişti bin em binarin qize ku khortek behavrit meşi. Em dibijin ev qize hankay khodiye ve tunen ya. Kes nabiji ev kure hankay khodiye ve. Ev cinsiyet pariziyacı vaki. Yani cinsiyet pariziyacı vaki çiğ. حقی خوازایی اسلام کازنج کریه جبوی و دورانشی وی دورانشی مشروط دیتن اما aynı davranış bir cezayı mirine bijinerte e, avkır. li ser jinê tê meşand ev rojhilata navîn de heyta niha di Ewropa dikêm bûye ev ji mantiqê malbatê tê ji bo vê malbat malbata rojhilata navîn di gerek demokratik yani ji taybetmendiye iktidarê û taybetmendiye mülkiyetê derket مثلا هات يما ام ما شورش كر نكابل ما 20 سال 30 سال 25 سال جيان ام بجن ما مالبات برداي ما جواك برداي ام هاتن بون شورش كر اما تكليما مالبات نه ديمقراطيك دقل قادر هذا و پر بلرگينه ملکیتچی دبجز افلان مالبات ام جبوی وین Tişte gibsere malbat ete şoreşgertiya bandor dike. Gelek havale mehabun taybeti dve serdema 2003 2004 dum çavi xwedit. Dahi ki دایکێک دەهات بسەر کوڕی خۆیان قیزا خۆ چەند هەبدرۆ حێزر دوبارە شۆرەشگرتی مۆژێشگرتی نەدمە و دچوون نها ئەف ئەف علاقەی ملکیتشتینە خۆ تابی دەبینە Yani ne nabe ez ki azadım, özne mi? Me arayışek dayı, arayışek ime heyi, mriyek dayı peş yakwa. Ez idi jiboy ver yedicim, jiboy evke nacim, jiboy malbate nacim. Ben ne kart edin fikrim? Naci mesela, xabat emel bakurdu kadroyu, مثلا تلید نر kari کاری خبردای چوی چی ما هبان بهش دیام Nizam نظام پرسگری گوانی اکونومی هب از چون بار آلی کاری ev çi mülkiyet çiti eve yani ev nak mesela ne beji tamam malbate ki hatun sarı dünye. fakat ez eçağa giditirim arayışımı farklı yine ez gerek habijim habi fikrim habi kabitim ez ne mahkumum ge ez kopya وی معلومات بکم چونکی معلومات اقتدارچی ملکیتچی دخواست بکشین خلق خو دوک خو بکه قیز وک خو خو دی بکه kur vak koy koy diye bakın. Yatırımı, zarok jboy malbatı yatırımın aslında. Mesela bab avdık, zarok açıydık. Ya kudu dosya çarvde. Jboy için, jboy ali ekonomik karın per ali karbin, jboy bu parezin, jboy nizamçı. Yani yatırımın. Ev ne demokrasi? Ev malbat ne demokratik? اما بعد تید ملکیت هی تید زارو کر قیز قدر خوب خود تعیین ناک لگوری داخوازی خو حرکت نا به امر به اوک ده مشاند به تشتک جر هاتی دیار کرن ده مشاند جن دمالبات ده ملک yani ne خودی اراده işte ev malbat malbata ek aliye ucboy ev malbat be parastin hemû hükmel ser jine u zaroka u civana hatine kirin hata roja îro xerabi hatine ew kirin ji ber çi ji bo ev malvar xwe biparêst çûnkî çêkirdeka îxtîdarê divê herin ji bo vê demokratîkkirina malbatê lazim demokratîkirina malbatê çi malbat gerek bibe pir alî yani dibirdin wer tiştetên dayetmekirin ne ev ne e, nezîkbûnê birciwa e, e, nezik bu ne burcuat bir alet tehlikeliyim. Taybeti ev kesima orta nezik bu nezikbune vaniş malbate jijjen ve alakajin umerde. Vek azadi ten huyani fakat esas de ne azadi. Mesela beje haskırna azad, malbada azad aslında burada xerabuna ahlaki dondure civak ed Paris. U betir hizmeta burjuvazi dikin. U betir jin te dibe dibin nave haskırna azad jin dibe vek metak. Ebeya hiye sat sal Leninci li dijî ve mucadelettir. Ew wek vak tarzê têkiliya ê e civaka bindest, civaka jêrîn kabul nekir, red kir. Diroja me îro dijî hinek tişta me dikin, em em red dikin. Tabi ji bo me bêmane jî. Çi ne evana? Ev ne mülkiyetçi? mulkiyetçî. <coughs> Hegementiya Nezik bu ne var? ser esas sözleşme gerici. Ee, yani azadiye dur. بحكم جلنكا بحكم جواكي تكلية جنومر داتينن تكلية زاروكو مالبات داتينن أبانا هم تخوزن جي خلاص بنتا أما أبايا وقت شاو هناك ادعا دكن وقت سربست كرنكي جنسينا أو سربست كرنا جنسي ne daxwaziye civaka jirîn, ne daxwaziye karkirayî, ne daxwaziye cotkariyayî, ne daxwaziye jineyî. Jwê malvata demokratik. Malvata demokratik demokratîk neyek Ali? Yani dedi de jin hey, dedi de mêr hey. Tê de zaroka hey. Mulkiyet tune. Demek ki demokratîkirina malbatê yani çe? Yani malvat. Je egementiya mêr xelas kirin, je iktidarê xelas kirin, ji mulkiyetê xelas kirin. Ew demokratîk. Ev serdema têkiliya divê heremê de ê e karibin pêş Be guman demokratik buyna demokratik buyna civakev gireday bizalal buynev gireday bu kür buyna felsefe azadiye gireday dikarim peş bikin. Jiboy ve tabi rahnekirna malbat nirkhandina ve lazım. Demokratik kirina ve lazım. Ee, ebana demdirej hatın tartışma kirin zaten ser veji gelek cara teravastandır. Naha hala çaremin derse e, yani hala e, çaremin jbe beşi em bixwazin ji e, e, hinek anlayışarı o sazyarı e, nezik bunarı ber. Emet edi milliyetçiliği tartışma bakın. Emet edi din, mezhep tartışma bakın. Emet edi aşiret kabile tartışma bakın. Emel Servan nokta napsek. Naberi her tişti din. O greday din mezhep. O tarikat. Ama Avana duruşalata navindi. Geleki ihtiyacı ve kandı ne hey. Drojelata navindi insan be dinini karmış. Yani e, tarihten guhertin, zamante guhertin ama be dinini kar. Yani be be jiyana ruhin karmış. Drojelata navindi insan. Demek ki evveya taybetmen diye insanı. Jboy ve tespit eser serokatiyet Parazneme Davud jved beji. İnsan Mitafizik çi? yani milli ruhi e insan her deme hey ev fark vücudahiyat navbera insan bu gayri insan nişan dedi. Metafizik dijî. Yani alemek bir ruhi hey, utopyavi hey. İnsan evkeki biyolojik maddi tenenine, Ruhiye ulser esası ve dünya ruhi, ahlak dedi. Tarzı jiyanê, tarzı danûstendinê, tarzı karkirinê dati. Ji bo vê bê dîn insan nikar biş. Li ser vê esasî. Teweriyek xwestin xwetexin şûna dîn du rojilata nasyonalizm, sosyalizm. Xwestin wek alternatîv beramberî dîn, beramberî ew jiyana ruhi. xwe cî bikin, rojilata navîn di ser nekin. Demekî bi redkirinê, bi înkarkirinê ev rastî orterana. Ji ber ne 1400 sal berê çêbû, ne 2000 sal berê jî çêbû. Ji roja roj diheye. ناف گوهرتنه سیستماتیک خواه گوهرتی فرمولاسیون خواه گوهرتی ilke koyana guhertine, bi bir şekli peşketi. Li her hev. Animizm jiddiyim bu ye. Xwazaya canlı. Yani dikevir duruh diti, dare duruh diti de henek piroz kirne. Ev din bu ye. Totemi jiddiyim bu ye. Totem çekirne ji bu ye xway. Brengeki sembolik ve keza xoy ruhi jegirtine. هەلگەل چێکردن ژێو شوندە دینێ پرخوادایی دینەیەک خودایی دەرکەن حتا ڕۆژە ئیرۆ دەمەکین شوونە ڕوح نایەگرتن ینی شوونە میتافیزیکا ji بۆی ئینسان نایەگرن ئینسان بێوێ نکار بش ji بۆی بێ محاولên mîkanîk gitişûna din tiştekî dî bidî çandin bi zorê ya ji muhawerên iqnayê cuda cuda bixwazi tatbîq bike pêk bîne bi tecrüba Sovyetê li welatê dûrî me o tecrübe partiye nasyonalist, o partiye komünist deherema rojilatan avinde iflas kir. Di cebhede iriş kirin, inkar kirin, red kirin, ev e, iflas kir. Drojilatan avin din, drojilatan avin de din e, vaktişteki e, ihtiyaceki sıradan yani sarasara ihtiyaceki var e, jireze nine din kimlik nasnamey مثنما انسان دوگیوی حسکرن و عاجز بوناوی پیوانوی اخلاقی همه همه سروی شکل دیگر جبوی به بوین کار بش لسروی اساسی دین پرزگریک یکی جدیه gerek em bigirin dest. Ud kriza rojilata navîn de rolekî serekî dilîs. Ji ber çi? Ji ber dîn heta niha برنگێکی ڕاست نهاتی ڕافۆرمەکردن لە گۆری احتیاجە جوواکێ بیچم نەستەندیە یعنی گۆری احتیاجە جوواکە ئیرۆ بیچم نەستەندی تر جاریش دەستەلاداریە دوور نەکەتیە ji bo vêjî tim bûyî sersebe bê qrîz yanî di qrîza rojilata navîn de bûyî xwedî bandor desthiladariyê bi dîn xwe îfade dikin ji bo vê jî muhalefetê tasfiye dikin civakê tasfiye dikin ê e, muhawelên raformekirina dîn bi ser nekir yani ji ber desthilatdariyê dîn hewqa se pîroz kir mutlak kir bu taybeti Kur'an û hadîs وصف خدا وصف پیغمبر son پیغمبر خدای هری مزنه her tişti digri her tişti dibizi her tişti zanı evana bun sersebebe tartışma kırnavi nezik bunaş tartışmayarı ve günehat hasbandın u destilatları ji ortaya kiriş berçe jiber destilatdari bi pîrozkirina dîn pîrozkirina xwe xist garantî. Di roja îro dijî ev rewş devam İmparatoriya hemû bi dîn baskî çekirin sergel. İmparatoriya Osmanî her izede daxebtandin. Dini İslamî bi taybetî sünnîtî e, esas girt vek nas vek e, nasnamak ideolojik ji boy esas girt û bi şeklî karî bû desteka gelê musulman de heremê bigre u lidiji Avrupa'ya şerbik lidiji Hristiyana şerbiku bibe imparatoriki mezin. Jiboy ve desteladariya siyasi ji reformarna ji demokratikkirinerna her demiş dogmatizma dini re hizmet kir. U di dogmatizma dini de gerekçe hebuna xwe peyda kir. Mijareki her demiş jiboy xebtandine elverişli. Jiboy de vek çawa tuneyi emnezik bibin pirsgirek ciddi. Yani insaneki şöreşger idine makar ha fikir. Mepir pir em ji nedîtîv nêzik önemsiz me nişanda, em pir alakadar nebûn, <coughs> Ama em dikkat bikin, eğer em devam bikin, eğer em devam bikin, neha dubakure Bakurê Kurdistanê dilderê dîtir milyona bi sloganê bijî serok apo derkevin cada, ama evaya geçici. Ciber çim, ciber merelerinarı havuldaneki gibi hareketi kanalize naslamak iditir bike kanalize ederek iditir bike ev jî din. O pir pir etkili. Beramberi ve te din inkar bikit mikare şerbik. Jinedi tibnezik mi mikare şerbik. Hey, bu de de mesele demokratik girna İslam edi. Reforme girna İslam edin. Em gerek ve ısrar. Hez bideni. Em xwanı karım bikin. Ama em gerek hez bideni. Hez bidin ve ve ve akımı. Akımı demokratik girna reforme girna ve. Jberçi aksi ve İslam'a siyasi. İslam'a siyasi çi? İslam'a siyasi liser diyaneti hinek nırha yüklemedike yani viçine o bir şekilde dibe iktidar yani İslam ekil gori uhe bivane vedatine o bir rengi dibe iktidar riya iktidar eyiş boy uhe vesile araca iktidar eyiş boy uhe peydadike ene em mak araca iktidar esas nagir din en din وەک هێزا ئەخلاقی جوواکێ ئەم خوازم بگرن ji بۆی وێ gerek درافۆرمار دەرباس bû gerek demokrat yani bi desthilatdariyê re nebiyek di civakê de hêza axlaqî peyda bû yani davranişê insana di çerçeva axlaqê insanî de kontrol bû bi qanûnna bi hêza axlaqî din gerek vê misyonê û ser vê esasê em bixebitin û vê aqimî kurd bikin pêş bixin din rojhilata navîn de zaten ticari destana dariye kutna buyi. Hatta anha zaten hinek devlet bi din hukum dikin, hinek jî bi eşkere vek layık xwe nişan ama esas de dîsa bi rengekî dindari dogmatik hukum dikin. Fakat emperyalizm bi taybetî dema Davîdê din pir ji boy xwe Destradariye din pir ji boy xwe da şûxulandî. Tariqet çêkirin, mezheb çêkirin. Li ser van mezhebana pir bu kurtayî bijî em yek yek bisekirin. Şiî, kî ne Şiî? Şia yani parti yani parti Ali yani kese taraftarı Ali. Fakat evveya ne sadece nezik bu neki dini, nezik bu neki siyasi. Rastı taraftarı Ali hep. Ama şiatiş taraftarıya Ali betir, ya Fars, O a hinek kesen ditir, şiatiş boyko esas girtin ki, dinava sistema Arabi de, dinava sistema Arabi de nehalin. Yani, vak nasnama ki neteviş boyko girtin. Jiboy ha mesela, e, farz dışı iti evk hak. Ev ev yani e, e, e ta, Armanca ve siyasindir. Ama beguman çavganiye ve ahlaki hene hene kesan pişti gu Hüseyin hati kuştun poşman bunu. Çıma zamanı destek nekirin, çıma Ali Karip yer nekirin, çıma hemberi ve haksız yeder neketin. Vicdan azab dedik şimdi. Şu boy ve carna lukha dedin, nizam çitkin, nizam çitkin. Ama hey, ama Faris, şu boy ki taybetmendiye kuan vek netev, vek milleteki ji Arab bidin nişandan de ali dini dişiş boy ko mezhebeki din nişandan mezhebeki ditir esas gir bi dariya wi mezhebi de taybetmendiye koyine tevhidan jiyankir tabi nava şia der ev cuda cuda hen şiaye duazda imami hen vak çavar İran evana çını aslında gelenek dindari kevin didin şopandın disa leheviya halasiyen Revya halas ye. Ki on halas bike Mehdi on halas bike. Mehdi ki İmam Duazdemin e sala hazar sala haysiz du hafteyi duanda buyi Muhammed el Mehdi bir carek di esag bibe wanda buyi. Ew dibêjin wenda bû kutşû kesin zan. E carek di vegere, e carek di vegere O e, e, şia xalas. Ji bo her kesek var hinek ibn Abu Deng dertkeve همه شیعت بیشن عجبا مدینه اف جبوی به دما خمینی جیش فرانسا و گریا جیش تایره دادکه تنک ادنا بره خود گوت هر حال مهدی اف دینداره کی دموکرات ایران هبو ناوی آیت الله تلقانی بو تلقانی بر خود بیش اگر مهدی به تایره نای هر دمی ور لعوکه کت گرن گمهدی بگر بگره وان خلاص هنه کنه هفت imama esas digirin. Yani ez zürriyete Ali. mesela ez bavarım İsmaili ulun herhalde haft imama esasdır evana tarikateki mezhebeki ama mezhebeki ne iktidarı her demiş dervi iktidarı batıniye yani bir diziye khwa khwa örgütlemedki bir vak sistemeki e, hatta هناك مليوي او كان konfederal hani محكمة tarzı ve ekonomi heye <coughs> insanı ko ko ditkin dükanaş boğan avatkin wan dun khandine bir şekilde, ve kulubeki cihaniye li Suriye heye li İran heye li Avrupa heye Pakistan heye bi bir şekilde ko didin meşan henek hene cudanı yani şianı fakat ne vak şiayı İran'ını mesela on henek li Yemen'i hen navvan Zeydi evvel dici devlete car carna şerdikin ev şian ama ne şi evak İran'ını evana halifacı kabul dikin yani be Ebu Bekirci başı, Alici e, şey Osmancı başı, Ömerci başı, halifene hamu fakat esas Ali hazdikin ama Şia'ye İrani Ji Ebu Bekir adısın, ji Osman nefret dikin, hele Ömer naviyi nafazın gidin zaman. Yani bir şekli taybetmendiye koy aslında. Eyne tebiye civaki, dırıya van dinanat Paris. Alevi tabi tişteki tamamen cudayı, ji Şia'itiye ew e, icar taybetmendiyewanê dînî jî farqilêne bi vê rengî tekoşîna xwe beramberî zulmê bi Alî îzah kir yanî bi qebûlkirina Alî hezkirina ji Alî re bi vê rengî e, wek e, dînê tabaqê bindest êgê tim ketxwarî serwan tê meşandin bi vî dan meşan. Na avana îro hemû ji alî desthilatdariya siyasî tê Yani her çi qasê çi Afganiye wê insanî bin jî ema ته شغلان نات به درباره امل سر هنک خطا بسکنن آگه ایرو گنجله و هنکی به ev mesela e, Vahabiyak. Vahabi de davya sat sala hicdadı yani Hazar hafsudu haçti yubşundu de ada Arabiydi yani de منطقه کی ایروجرته گوتن سعودی عربستان لور درک لسر دست کسی که بناو محمد عبدالوهاب اوانا لگوری خو حرکته که آنتی باطینه حرکته که دیج روجابانه حرکته سلفینه yoruma kabul nakin, reforma kabul nakin, tarikata kabul nakin, şeyha kabul nakin, seyida kabul nakin, vantiştana kabul nakin. Fakat e, din kabul dikin, Kur'an'a kabul dikin, hadis kabul dikin. Sünninin ciboy ve her tişteş dervi sünnya li ceman ve kafire. Ji şia zahf adız. Ji tarikate ditir adız. Nefret dik. Li diji roj aba. Yani evana çi gotin? Gotin Osmani zayıf pırsgirek atış. Jiber çin? Jiber jiriya din derket. Roj ava peş dikede. Felsefe, zanisti, üretim, teknik peş dikede. O ve erişime bike hem ji bo serastkirina tiştê Osmaniya de xerab çedbe hem jî ji bo berxwedana beramberî rojava vek hereketekê derket pêş hereketa Wehabî O îro jî şexsê Usama bin Laden de devam dik. rayedarê Suudiye ew jî Wehabî evana selefînî yani vedgerim kaynak Kur'an û pêxember wekî dî tiştekî dî tirqebûna tundrêne yani fanatîkin asêne dijwarin tekfirine, tekfiri çi, tekfiri yani ejder bir Müslümana kafirdir. Ejder bir kafirdir. Bu ile şiddetçi esastır. Fakat em dikkat bakın ki her demiş ali emperyalizme de hati kaptanç, ali kapitalizme de hati kaptanç. Jiberçi İngilizler hareket çavaca fayda kirin. Dilxod yenildici Avrupa'yı ama İngilizler dit ki Osmanlı rahmet ki İngiliz cildici Osmanlı bunç boy ve hareketa Vahabi dedici Osmanlı'dan kaptandın. O ilk berkodana Erebal dijî Osmaniya di Suudiyê destpêkir hereketa Wehabî rolek esasî tê dilîst û alîkariya hîn. Û îro jî hereketa Wehabî di bin denetima CIA de di rengê Taliban û Bin Laden de di Efganistan dijî Sovyetê şer Ev hereketa dini. ama A muhim em vê fam bikin yani çi qasekare insanan dora hukum. Çi qasekare insanan dora hukum. Yani tasadüf bu CIA hat Suudi Arabistan'a gotin ka یکیش بای ما پیدا بکن که direniş alıcı Sovyet et Afganistan'ı tanzim ettin ha. Bizana bun bu ebe ya. Çünkü yek tişt karıldıcı Sovyet el vur derke. Çiye? Lser esası parastina İslam'ı. Jiboy ve CIA hatın Suudi Arabistan'ı demage piştiki Sovyet 1978'de 1978 Sovyet Afganistan işgal kir. Amerika çün Suudi Arabistan'ı, CIA çün Suudi Arabistan'ı ji malbata kraliyetê gotin em dixwazin yek ji we ji bo dîrenîşa dijî Sovyetê pêş bixe bi navê musulmanê cîhanê em dixwazin yek ji we bê wê dîrenîşin dorî xwe tanzîm malbata kral kes ji wan derneket gibiçin Afganistan şer bikin yekî wek malbata kral yani zengin û mervê mala kralin bi eslê xwe Yemenînê li Suudi Arabistan dijîn ama pırpır zenginin hemu inşaatu ev ki li, li velati kurfezi bin e, bir şirkete wan tenkirin e, u tabi vahabini e, ev Usama bin Laden jüve malbatı evi got ez hazırım o bir şekilde derbasi Afganistan ekirin, e, Arap, Müslüman, jderi cuda cuda cihane hamul ve der kon kirin وەک İslami, ئیسلامی işgala دیژی bu سۆڤەتێش بۆی ڕزگارکردن Müslüman adil دڵخۆدە dan nişand. Emperyalizm bir renk fayda dibine. Ama hum verdin, Liser tarikata, nakşini, kadirine, nizamçini mere karı bisekin. Him berfireh mere bisekin. Ama hum emdibe de ve bigrindest. Na mezheb, din, tarikat. Drojenata navinde noktek ben ihmal kirin nine. Vertişte önemsiz nine. Nine. Em dikkat bikin, bahs ne partiyeki dini bu. Demagil Irak'e bu hukum bude sladari ne dini bu. Ama pişti bisi sali, pişti si sali Saddam Hüseyin ser bayrağı Irak'ın imsanat Allahu Ekber. Ancak gari bu veger din de beraberi dervel berkabit. Ama böyle hareketeki milli hatta gori ko sosyalist layık bu. Ama carek di veger ya din. O gellek hezin ditir bebişik. Ciberçe هزك ولاية نكارج نادي تلميذ من انها La برابر لعراقي لعراقي حتى سبين برا امريكا proje çebiku, yatırıma çebiku, insana bıkırı, pera birjini, o bıçak o orduya kadar basbı mı? جهیگ دیزاین کر تام دما باور دکی دیزاین بکن دیزاین کریه فتوات جی سیستانی درد کرد فتوات جی سیستانی درد کرد eşya Irak edi. Nüfusa Irak edi serese dişest şianı. Sistani ji liderevani ruhiye. Fetva ki sistani hamu planı Amerika sırgın yani. Ev heza mezheb. Jubay ve var jnediti ve mera nikare. Nezik bebe. Egi şahi İran'ı hilweşan jî iktidara wî ji hev xist jî dîsa ev bû hewza dînî hewza dînî çi hewza dînî şîa di yani merceya dini yani ev zilame dindar ayetullah gilciki kom dibin u fetva der. Ciboy ve ev noktana drojilata navin de net işte var. E, Merekarı rahat alternatife olan peyda bit yaciz nedik bir nezik bebe hesab ajernek u bir rengi merekarı bir harekete cibaki bir meşini ev e, zoru. E. Ciboy demokratikirina mezheba, naskirina mezheba, demokratikirina din, reformekirina din, evana yek jin pirsgireki esasine, em karibin çawa İslam'a siyasina, İslam'a kültürel peş bakın, hezavi iktidarına, hezavi ahlaki peş bakın, ve benimseme bikin, ve bikin hez, ge em karibin jve kriza heyi halas bibin, age din u mezheb dibin e, e, yani rol te dilizin, kriza rojilatan abi. Em navbera nîrovî de